anti leones mani tractatus tractatus primus de ordinatione sua laudem domini loquatur os meum et nomen sanctum eius anima mea ac spiritus caro et lingua benedicat. Quia non verecunde, sed ingrate mentis indicium est, beneficia tacere divina. Et satis dignum est, a sacrificiis dominice laudis, obsequium consecrati pontificis in coare quia in humilitate nostra memor fuit nostri dominus et benedixit nos quia fecit mirabilia magna solus ut presentem me crederet vestre sancti affectio quem fecerat necessitas longe peregrinationis absentem avo igitur deo nostro gratias et semper acturus pro omnibus quae retribuit mihi mestri quoque favoris arbitrium debita gratiarum actione concelebro evidenter intelligens quantum mihi possint reverentiae amoris et fidei studia veste delectionis impendere animarum vestrarum salutem pastoralis solicitudine cupienti quitam sanctum de me nullis admodum precedentibus meritis judicium pro tulistis obsecro igitur per misericordias domini iuvate votis quem desideris expetistis ut spiritus gratiae maniat in me et judicia vestra non fluctuent praestet in commune omnibus nobis pacis bonum qui vobis studia unanimitatis infudit ut omnibus diebus vitae meae in omnipotentes dei servitium et vestra paratus obsequia cum fiducia possim dominum de precari pater sancte conserva eos in nomine tuo quos dedisti mihi semperque vobis proficientibus ad salutem magnificet anima mea dominum et in futuri retributioni judici ita mi apud justum judicem sacerdoti mei ratio subsistat quod vos mi per bona opera vestra sitis gaudium vos corona qui bona voluntate sincerum presentis vitae testimonium praestitistis per Christum Dominum nostrum